alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na ɗaya ga watan shida kenan a shekara ta dubu da ɗari da takwas kamar yadda malam abubakar adam ya faɗa tun da yau ma ba tsammanin kila zan zo sai an ga sabbat saboda haka zai zanto yar muqaddima ce gobe kuma lallai akwai karatu kenan kuma jiruma kuma insha Allah lallai akwai karatu kenan tun da dai aka yi fashi ba a zo kaga sai an yi karayi kenan insha Allah ta'ala <laughs> to abin da zan so in faɗakar da mu shine yanzu mun shiga sabuwar shekara ta hijira gashi har mun shiga wata na biyu a cikin wannan sabuwar shekara ta hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan watanni kaɗan da suka wuce baya muna shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha takwas haka nan kwanaki suke ta tafiya suna shuɗewa abin da ake bukata ga kowane ɗan adam shine ya yi wa kansa ƙididdiga ya yi ma kansa hisabi umar ɗan khattab ke cewa hasibu kun qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum abin nufi ku yi wa kanku hisabi tun kafin a muku hisabi ku rinka auna ayyukanku da kanku tun kafin a zo ranar da za a auna muku ayyukanku abin da ake bukata da mutum ya yi wa kansa hisabi shine awa goma sha biyu da ke cikin kowane yini bayan ka yi sallan lisha'i ka yi tunanin a yinin nan na yau dangin ayyuka nawa na yi na alkhairi dangin ayyuka nawa na yi wanda yake kuma na ka auna ka ga wanne ne ya fi yawa wanne ne ya fi rinjaye in son samu ne kullum mutum yawa kansa wannan kididdigar in wannan mutum ya kasa alal akalli kowane mako in mutum ya ragwance ya kasalance alal akalli kowane karshen wata mutum ya je yawa kansa kididdiga mai na aikata saboda rayuwa babu tabbas kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innamal a'malu bil khawatim ayyukan mutum abinda ake kirgawa shine me ya mutu akai ba me ya faro tafiya da shi a farkon rayuwarsa ba ba me ya اشياء لا tsakiyar rayuwarsa ba saboda mai inna hadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakuna bainahu فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها annabi sallallahu alaihi wa ya ce yaso da dama mutum zai faro aiki nau'in aiki irin na yan har sai da ya zanto babu abin da ya rage shi tsakaninsa da aljanna sai gargadon zura'i daya sai waɗansu ƴan mintuna da suka rage kawai ya mutu kan wannan aikin na yan aljanna fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafin da aka riga aka rubuta a kansa tun yana ciki sai ya rinjaye shi daga nan sai ya zo ya aiki irin na yan wuta ya zanto shi ne abin da ya cika abin da ya faɗa kenan to ƙarshe sai zo ya mutu sai ya kasance ya shiga cikin yan wasa gobe kiyama kuma yaso da dama mutum zai faro aiki irin na yan wuta har saura kiris karshen rayuwarsa ya tafi sai ya zo ya aiki kuma irin na yan aljanna sai kuma ya shiga aljanna saboda haka har kullum ne kasancewar jiya da shekaran jiya da yau na samu kaina a halin aiki da maganganu na gari ba shi zai sa illamin cewa kaina ba shanta ce lalle ne zuciyata ya kasance tana kaduwa ina mai fatan har mutuwa ta zomin ina kan wannan aikin ba tare da na canza ba kuna kula da hadisi Allah da yake ƙoƙarin jihadi an fita fagen fama a lokaci mafi tsada shine lokacin annabi ba mu da wani lokaci a duniyan nan da ya fi shekaru ashirin da uku na wahayi daraja babu wani zamani da ya fi wannan zamanin daraja ga mutum ya fita yaki tare da annabi a lokacin annabi ya yi imani da annabi kuma ya fita jihadi wanda jihadi shine zirwatu sanalil islam kololuwar ayyuka na musulunci kenan jihadi kuma ga shi yana ta kashe kafirai sahabbai suke yaba masa kai wani da kokari yake kafin ka ce mai so annabi ke kuma dan wuta ne yana ta himma yana ta kwazo annabi ke kuma dan wuta ne wani sahabi ce wannan magana ta taɓa mun zuciya matuƙa yace daga nan da aka sake fita yaƙi sai ne ta bin wannan mutumin na ga sai jarunta yake nuna wa na ta kashe kafirai kuma ga kalmar da annabi ya wa dan mutane yace da ƙarshe ko sai aka zo wato ainihin kafirai aka ji masa aka suka ji masa ciwo wajen yaƙi ya faɗi da rauni jini na zuba a jikinsa a maimakon ya haƙura wannan raunin ya kashe shi ya zanto yayi shahada sai ya zaro ka sai daɗa kan sai kashe kansa da kansa sai mutumin da ke ban sai ke wata sai ce lalle sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah waye gaskiya yanzu duk jihadin nan da yayi da abin da yayi gaba daya ga abin da ya cika da shi tsakanin daga wukan nan da daba ta a cikin sa da mutuwarsa mun tuna ake bukata yawa mun tuna uku mun tuna hudu in yayi yawa biyar duk abin da ya gina a wata sai ya zo ya wani abu da karshe wanda zai gabar masa shiga wuta to shi yasa kullum mutum idan ya samu kansa a cikin aikin alkhairi wannan fa kana aikin alkhairin kenan ya kamata mutum ya rika kansa wannan kididdiga to gallantana mun da ba aikin ke ba ba ganin alkhairi ke fitowa daga bakinsa ba ina mutum zai ta ne kenan yanzu ta ga wannan kenan mai aikin alkhairin da bai samu tufawa ba wato yasbiqu alaihi kitab kenan fa amalu bi amali ahli nar fa yadkhulaha mutumin da ake yaki na musulunci ya zo kalmar sahaba kalmar sahaban nan ita kaɗai yayi banda ita bai aiwatar da komai ba a rayuwarsa ya samu wani ranar lokacin da har zai riski lokacin sallah ba ballantana ya sallaci sallah kuma ya kasance an kasance su a filin yaƙi kuma annabi hukunta cewa shi dan aljanna ne duk kafircin da ya da barnar da ya a rayuwarsa da kalmar shahada kawai yayi sallah ko ɗaya bai kaɗai ba domin Allah bai ba shi tsawon rayuwar da zai samu awanni na gaba da har lokacin sallah bai shigo ba annabi ya kasance cewa kuma ɗan aljanna ne to saboda wannan rashin tabbas din na me zan mutu a kai me Allah zai karɓi rayuwar mu a kai shine abin da yasa ake bukatan ko da wani lokaci dan aban ya rinka yawa kansa kididdiga yana yawa kansa hisabi ya rinka aunawa al-muqarna bainal hasanati was sayyi'at yana muqarana tsakanin al-hasanat ayyuka na gari was sayyi'at da munanan ayyuka don kullum ya rinka rage ayyukan barna din yana kokarin yawaita ayyukan alkhairi kuma yana roƙon Allah ya karɓi rayuwarsa akan wannan don aikin ba wato cikawa da imani bisa ga wannan aikin ba tare mutum ya canza ba shine babban abin da iblis ya sa tarko ya sa dan adam a gaba cewa sai ya ga bayansa shi iblis ba sa bane ba a ce tun daga rawarka har karshe ka barna shi dai a ƙarshen rawar ya kasance ka rusa to yi shekara goma kana ayyukan alkhairi ashirin talatin bai damu da wannan ba ka zo karshe ka rusa ne abin da ke so imam ahmad bin hanbal wanda ake masa lakabi imam ahmad sunna wal jamaa bai daga cikin shugabannin maza mazhabobi nan guda hudu babban malamin hadisi ne babban malamin tauhidi ubangiji ya jarrabe shi a rayuwarsa da gwagwarmaya da yi da yan gudu an zamaninsa da kuma sarakunan zamaninsa duk wanda ya karanta tarihinsa ya san rayuwarsa a cike take jarrabawa ga ikhlasi wajen ayyuka ga kwazo wajen ilimin hadisi da ilimin tauhidi musnad na imamu ahmad littafinsa al-musnad na imamu ahmad bin hanbal din nan shine mafi wato littafin da yafi kowane littafin hadisi fara hadisan annabi da akwai hadisi ɗaya ɗaya kusan dubu arba'in hadisan bukari gaba ɗaya ba su kai dubu tara ba wannan sai ma ka har da mausulat da mawqufat da waye waye fa eh, da mawqufat da kuma allaqat kafin ta je ka fara ka kai dubu tara amma su kada ya fara hadisi dubu arba'in a cikin littafi guda lokacin da suna ta kunno kai wadda mu'tazilawa suka kawo bid'ar da suka kago na cewa alqur'ani ba maganar Allah bane ba halitta ne na Allah suka gina wannan bid'ar ta kama sarakunan lokacin su kuma suka dore musu gindi aka rinka kama malamai sai a ce me yasa game da alqur'ani hal huwa kalamullah aw huwa khalqun min khalqillah duk mutumin da yake qur'ani maganan Allah ne ko a jefa shi kurkuku wani a kashe wani bulala ba iyaka da yawa daga cikin malamai sai suka rinka yin takiyya abinda ake nufi da takiyya amsa wa bukatan sarakuna a sarari amma a zuci ba ta tare da su ba don kuma gadon ta kiranta an gane ko har ɗaya daga cikin su da yake ce ba ka tambaye su me za ka ce game da alqur'ani ga gafa alqur'ani a gaban sa yace haza haza khalqul lahi haka dan yatsan sai yana nuna alqur'ani amma shi a zuciya sai yana nufin wannan dan yatsan nawa halittar Allah ne shi kuma kun fahimta yana nuna alqur'ani malamai da dama suka yi ta tauriya ba don komai ba suka fita da sharrin sarakuna imam ahmad bin hanbal ce ni dai kan in kowa ya halatta ya taƙi ban da ni saboda mutanen gari suna jin ya ce yanzu idan na faɗi cewa qur'ani halittan Allah ne a baki a zuci ba na nufin haka na sami tsira ba a kashe ni ba ba mu da ji a wajen ubangiji amma abin da zai faru dubban mutanen da suka yarda da fatawata kuma za su halaka a sakamakon wannan aka yi ta masa bulala zaman kurkuku bulala zaman kurkuku bulala wannan sarki ya mutu wannan ya gaji wannan gaba da imamu ahmad wannan ya mutu sarakuna wajen guda uku da suka azartar da shi sai na karshen da aka zo jikan jikokin waɗancan aka kira ya yace a kira mun dattijan nan wannan ne matsalar ya zo ce ba za ka ba da fatawa da kowa ke faɗa ba duk duniya ta ce kaza sai ke zan tambaye shi gaskiya tsakaninka da Allah wannan aƙidar da kuka zo kuna kiran mutane a kanta cewa kowa sai ya yarda da ita shin akwai ta a rubutu cikin littafin Allah shin annabi yayi da wayin ta a rayuwarsa kafin ya mutu shin sahabban annabi da suka yi imani da shi suka zamani da shi sun gina da wannan aqidar ko kuma wani abu ne wanda ku ne kuka gano bayan shudewar annabi da sahabbansa yace matukar ba su da nasi daya cikin maganganun sahabbai ba su da nasi daya daga bakin annabi da ke nuna al'kur'ani halitta ne na Allah kuma ya zanto kuna da'awa akan haka to yanzu ku abin da kuke nuna wake nan kuna da wani abu wanda ya wuce ilimin annabi kuna da wani abu wanda ya wuce ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musu tambayoyi masu gajiyarwa karshe yace je ka an yafe maka amma ka tafi daga nan gurin kai hijira zuwa wani lokacin da imamu ahmad bin hanbal ya zo mutuwa yana cikin cutar azumi da wahala yana suma yana farfadowa sai ɗansa abdullahi ya ji mahaifinsa na cewa la ba'adu la ba'adu hasu uku yana cewa a'a har yanzu dai a'a har yanzu dai sai da ya bari ya farfaɗo ya dawo cikin hankalinsa sai ce ba gana ta faɗo ta kalma hasu uku ne take nufi ne yace iblis ne ya ga ina cikin cutar ajali dab da mutuwa na mutu ko na rai sai ya zo ya hau kan katanga daga can gurin yake leke na yana cewa Ahmad dan Hanbal ka fi karfi na har ba shi za ta mutu ban samu rabona ba a jikinka shi kuma yana cewa har yanzu ban tsira daga sharrin ka ba har yanzu ne da saura a lokacin abinda Iblis yake so Ahmad bin Hanbal ya amsa masa yace eh kwarai da gaske ai ba dama ne ai na fa karfin shi kenan magana ta kai iblis na cewa ta fi ƙarfi ma ta tsere mun na yi na yi in farashe ta na fafa shi kuma cewa har yanzu ban tsere mata batun ba sai numfashi na har yanzu dai da saura Allah ya kiyaye daga sharrin ka har yanzu da saura na haka suka to yanzu irin wancan jihadin da yi kaga duk iblis wato so yake a zo a samu mutum ƙarfi ya rubuce to shi yasa kullum abin da ake so ke nan mutum ne wa tsawa san sabi mu rika aina maganganun mu da ayyukan mu me muke cewa me muke aikatawa fito daga bakin mu dinnan alkhairi ne ko sharri ne idan alkhairi ne mu faɗa idan sharri ne mu kame bakin mu zagin mutane ne cin mutuncin su ne la'anar su ne ko istighfari ne ko hailala ne ko karatun qur'ani ne ko al'amr bil ma'ruf ne wa nahyi anil munkar wannan duk shine abin da ya kamata yawa gaba kowane mutum ya rinka aunawa dan yawa kansa kididdiga abin da ke sa kenan a nuna maka cewa karshen rayuwa ita ake kallo ba farkonta ba lokacin da Abu Talib ke cikin cutar ajali gashi dab da zai mutu cikin majiyacinsa ga Abu Jahal ga wani da cikin suna zaune annabi ya zo ya same shi ce da shi ya ammu illallah kalimatan ahabbu laka biha indallah ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahabbu laka biha indallah yana cewa ya kai gafana ita ce la illallah zan yi maka hujja da ita wurin Allah gobe kiyama zan tsaya maka da ita a gaban Allah gobe kiyama yanzu duk sakar da Abu Talib yayi da annabi na bukatar minti daya da zai kalmar shahada don ya cece a gobe kiyama da annabi ya faɗa wannan magana su kuma sa Abu Jahl sai su da shi a farga ba an millati Abdul Muttalib yanzu za ka bar addinin iyaye da kakanni kenan sai annabi ya faɗa wannan kalma su kuma sai su sake cewa a farga ba an millati Abdul Muttalib annabi na faɗan kalmar sa su kuma suna faɗan tasu har ƙarshe yayi amfani da kalmar su yake cewa huwa ala millati abdul muttalib shi ne mutum akan addinin abdul muttalib yana faɗin wannan magana kuma ya mutu annabi ya damu saboda irin kariyar da Abu Talib ba shi a rayuwarsa ga shi bai samu damar fata kalmar shahada ba yace la astaghfiranna laka ma lam unha zan yi sai maka istighfari mutukar ba hana ni ba annabi ya ce masa istighfari har yanzu a lokacin da Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil na walau kanu uli ba. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا ما أمائدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه هل جوا كان أبن ذي سلطان daga lokacin nan ne aka hana annabi yi masa istighfari yanzu dai kaga abin da zamu dauka a nan gurin wanda ya shafi maganar mu inda akwai kalman nan ba ku da amfani da annabi bai masallacin lattafa kaga duk barnar da ya arawa wata yanzu ana bukatan kiransa da kafiri ko da yana gadon asibiti wanda ana ganin rai da hannun Allah ya yi rai ko ba zai ba wato za a kiran shi zuwa ga musulunci kuma in yi musulunta wannan kalmar za ta amfane kamar yadda duk mummuni duk shekarun da yana ibada yana ayyukan alkhairi kuma akwai jin tsoron karya suka da mummunan kalma dan idan ya da mummunan kalma kuma duk aikin alkhairin da ya ba zai amfane shi ba wannan mummunan kalmar za ta zartar masa saboda haka wannan shine ke wajarta cewa ya kamata mu yi wa kanmu hisabi tun kafin a yi mana hisabi mu yi wa kanmu kididdiga tun kafin a zo a kai zuwa yi mana kididdiga rayuwar mu dai ba ta da tabbas kuma in za a karɓi rayuwar mutum ba labari za a baki ba babu kuma waɗansu alamu da ake nuna maka cewa saura mako guda ko saura kwana biyar mutum zai iya mautul fuja'a yanzu yanzu ana tare da shi ya kasance ubangiji ta Allah ya karɓi rayuwarsa ya tashi daga masallaci kafin ya je gida a karɓar rayuwarsa daga ofis kafin ya zo gida da kasuwa kafin ya je gida duk wannan al'amari ne mai sauki a wajen Allah ya gudanar da wannan to don saboda haka sai ya zanto wajibi kenan da rinka auna maganganun mu da ayyukan mu don mu ga inda suke daidai don mu tsora a kai mu ga inda kuma ba daidai ba don mu sauki shi kullum iblis so yake ya kautar da mu da haka kuma Allah ya faɗakar da mu inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama da hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shi iblis abokin adawa ne gare ku da haka ku rike shi a matsayin abokin adawa shi kullum yana kiran mutanensa ne zuwa ga azabar wuta shi yasa ibn al-qayyim a cikin littafin bada'i'ul fawaid yake cewa iblis yana nan ya daga tarko a mataki ɗai har guda bakwai wanda yake so ya bi don ya halaka da ɗan adam ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai abin da ya fi so ka yi shine na farko in bai yi in ba in ya kasa cin nasara akan ka kai na farko sai na biyu in ya kasa cin nasara akan ka kan wannan sai na uku in ya kasa sai na hudu in ya kasa sai na biyar sai na shida sai na bakwai mataki ɗaya har guda nawa har guda bakwai abu na farko da iblis ke so ka yi kai dan adam artabun ta ka da iblis a matsayinka na mutum mace ne ko namiji abu na farko da yake son ya ga kayi ne shirka ko kafirci ka kafirce ma Allah ko kai shirka da Allah ko kai istihza'i da addinin Allah ka rinka yin izgili ga addinin Allah ka mai da shi abin yi wa kewa abin yi wa dariya ka rinka ganin masu yin addinin musulunci a matsayin waɗansu yan kawai gida dawa babban abin da iblis ke so shine kai wannan saboda yana da tabbas idan ka mutu akan wannan ba za ka shiga aljanna ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار iblis ya san cewa idan mutum ya mutu yana shirka ko mutu yana kafirci ba yanda za a yi shiga aljanna ba haka wannan shine matakin farko da yake so ta samu kanta akai zai biyo mata ta dama ta hagu ta gaba ta baya dan dai ya cewa ya sa ta kauce tafarkin Allah ya cewa ta kauce tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowace irin hanya cikin hanyoyi ya cewa ka hada Allah da wani cikin ibadarka ya ga cewa ka dauki wani haƙƙi na Allah ka danka a hannun nan dan adam idan har ka ci nasara akan iblis ne duk yadda zai kai shirka ba kai ba ka je wajen dan dori ba ka je ba ka je wajen boka ba ka yi ba wani mai malamin duba gobe da nisa duk da kai imani da shi ba wani mai da'awar shi ke arzikawa ko talautarwa ko rawawa ko kashewa duk ba kai da wannan ba ya ga cewa kana da kyakkyawan tauhidi to sai dauke ta zuwa mataki na biyu mataki na biyu shine bid'a ba abin da iblis ke bukata kai idan dai har ka tsira za ka shirka to ya za ka kai bid'a kuma ita kuma bid'a ita ce yaya za ka yi ka bauta na Allah a kan wani tsari wanda ba manzon Allah ne ya zo da shi ba ya za ka yi ka gina sallah irin taka daban ba irin wadda annabi ya koyar ba ya za ka ka fito da salon azumi irin naka daban salon zikiri salon hailala salon istighfari salon tasbihi salon addu'a salon tawassuli kowane irin nau'i na ibada wawa zai yi ya sa ka yi ibadar da ba a kan koyarwar manzon Allah ka gina ta ba ita bid'a iblis ma matukar kaunar mutum yayi ta matukar ya tsira bai sauka saboda duk aikin da aka gina akan bid'a kuma zai sake ne saboda annabi yace man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad a wata riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin يقول انه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهددين أبدوا عليها بالنواجد فإياكم ومهدسات الأمور فإن كل مهدسة بدعة duk abin da ka jima akan bid'a rusasshe ne ubangiji ta'ala ba zai saurare shi ba mata ba ku kisar imamu malik ibn anas Imam Malik ibn Anas ne ya ga wani mutum zai tafi umara daga garin Makka daga garin Madina in za ka aikin haji ko umara a matsayin ka na mazaunin Madina ko wanda yake nahiyar Madina za ka zo wurin da ake kira Zulhulaifa ka yi wanka ka cire kayanka na gida ka sa ihrami ka kulla niyya a wurin kamar yadda annabi yi sai Imam Malik ibn Anas ya ga wani mutum ya ji yayi wanka ya dauki ihramin ya shiga cikin masallacin annabi shi zai faro ihrami daga masallacin annabi ba daga laifa ba ina malik ibn anas yace da shi ga fa inda annabi yi ihrami daga laifa ba daga masallaci ba tsakanin masallaci din nan zuwa laifa zai kai mil biyu ko mil uku ko nawa makamancin haka sai ya hada imam malik inna ma huwa amyalun zittuha la tadur wadansu in mulamalai ne na kara kawai a san adadin annabi yan mil biyu ko uku kawai na ƙara wannan ba zai cutar da ni komai ba sai ce wallahi ina ji maka tsoron fitina duk da haka yace wai to fitina za ta ji min tsoro na ƙara mil biyu ko uku akan abin da annabi yi yace baka ji Allah ya ce falyazir allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim baka ji ba ubangiji ta Allah na cewa waɗanda suke saba umarnin annabi su kiyaye fitina ta same su ko azaba mai girma haka malamin imamu malik shine sa'id ibn musayyib ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a manyan malaman fiqhun nan guda bakwai sanannu a Madina cikin tabi'ai wanda Imam Malik ya yi karatu a wajen su ko wajen waɗansu daga cikin su daga cikin su za a san Sa'id ibn Musayyib ya zo ya ga wani bawan Allah ya zo raka atanul fajr rakawai guda biyu ake yi kawai sanannu annabi bai taɓa ƙara a karata abi ba raka'an farko fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ko raka'an farko fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab wa ma hadda zuwa karshe ko kuma raka'a a biyu kuma fatiha da qul ya ayyuhal kitabu ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ko wani lokacin fatiha kadai duk abin ka karanta cikin wannan yayi sai sai zubin mutum ya zo ga wannan bawan Allah ya yi raka'a biyu ya sake tashi ya biyu ya biyu biyu har hudu zai shiga ta goma sai ce me kake ne sai ce daga ka samu sai ce in da ka samu fajr ne ka saba annabi raka'a biyu annabi dan mu tsara akan biyu sai to ayu ajibna Allah fa al-sala yanzu Allah zai mun azaba dan nayi sallah kun zartan bid'a kenan wai shi tun da kyakkyawar niyya yayi ko ya saba annabi ba komai ai kyakkyawar niyya ayu azibuni ayu min Allah ala sala yanzu Allah zai mun azaba dan nayi sallah sai ce la yu'azzibuka ala sala walakinahu yu'azzibuka ala mukhalafati sunnah <laughs> Allah ba zai ma azaba ba dan kai sallah amma zai ma azaba in ka saba sunna kaga an saka ilimi kenan abin nan da ke saba wa sunna ne da haka ubangiji zai masa azaba a kansa to kaga irin yadda samfurin samfurin yadda malamai suka rinka yaƙar bid'o'i cikin malamai sahabbai ko cikin tabi'ai ko cikin tabi'u tabi'ina haka suka yi ta yaƙar bid'o'i shi kullum mai bid'a za ka samu mutum ne mai son ibada to amma yana da jahilci to don haka duk abin da zuciyarsa ta auno masa cewa yana da kyau sai ga cewa kawai ya dace bauta Allah da kuma shi tun da ya dace kyawun niyya inna mala amalu bin niyyat wa inna kullu manawa ma shi ba mummunan niyya ba yayi da ikhlasi dan haka kuma ai dole a ba su ladakin har kullum abin da dan gida ke fasowa akai abin da ke haifar da bid'a galibi jahilci shi sa nasara addinin su akan jahilci suka gina shi warhabaniyata da'uha ma katabnaha alaihim illa ibtida'a ridwanillah rahabaniya da suka kago Allah ibta uha sun yi ta ma katabnaha alaihim ba mu ka wajabta musu ba amma suna gadin su suna neman yardan Allah ne to har kullum kyakkyawar niyya ɗaya ce daga cikin sarɗin karɓan ayyuka in ka same ta suke ma Allah godiya sharadi na biyu kuma shine duk aikin da za zaka yi dole ya dace da sunna in bai dace da sunna ba kuma Allah ba zai karba ba kenan kyakkyawan niyya ta ba za ta yi tsamar da aikin ka ba ba za ta iya sa aiki zan to karɓaɓɓe a wurin Allah ta'ala ba da haka wajibi ne duk abin da mutum zai yi na bid'a ko duk abin da mutum zai na ibada ya tabbatar menene abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma shi ne bid'a gararin sa shine cin gyaran annabi ke cin gyaran annabi shi dan bid'a ba wai faɗa ya ba kuru amma abin da aikin sa ke nunawa fassaran aikinsa shine cin gyaran annabi domin zai zo yayi abu sai ka tambaye shi wannan abin annabi yayi shi da kansa yake maka annabi bai ba to kuma sai ka tambaye shi yana da kyau sai ka yi eh, yana da kyau dai idan yace ba da kyau to ya za ka ga zai dai rukin domin ya samu daman yi dole ya ce ne yana da kyau to annabi bai yi ba kuma yana da kyau ka haɗa waɗannan ababe guda biyu annabi bai taɓa yin sa ba a kuma yana da kyau yanzu abin nufi ga wani abu mai kyau cikin taskar al'amura masu kyau annabi ya ɓoye bai sanar da mutane ba bai yi kuma bai faɗaitar da mutane ba har yi duniya sai da wane ya zo sai ya gano cewa kai gama al'umma annabi ya rage muku bari in tsara muku don haka duk mai bid'a mai yake yi da annabi tuhuma shi yasa imam malik ibn anas yace man ibtada bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'a anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam khana risala duk wanda ya kirkiro bid'a kuma ya ce ai suna da kyau to abin da yake riyawa annabi ya ha'ilci sakon da ake kina annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa yake faɗa cikin hadisin imamu tabarani yake cewa babu wani annabi da Allah ya taɓa aikowa illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum hakki ne kan wannan annabin ya shiryar da mutanensa alkhairin duk abin da ya sani ya sanar da su ya faɗakar da su sarin da duk ya san cewa zai tafi su kowane annabi wannan shine siffarsa to a za annabi zai yi rayuwarsa har ya tafi bai abu ba sannan in daga baya zai abin kuma ya ce abin zai zama suna mai kyau kenan to don saboda haka dole ne mutum ya kiyaye shi babu ibada al-aslu fihi at-tawakkul duk abu in sunansa ibada abin da ake neman lada wurin Allah asali ba ta fara yi sai in shari'a ta ce yi kada ka zo ka yi abu ka yi shekara biyar kana yi sannan ka zo kana nemo dalili ba me yasa ka fara ka yi shekara biyar kana yi sai kawai rannin gudun da dan jidali yake da Allah na ga kana kaza wai na ka samu hujjar ka ne sai ka fara zazzare ido eh to gaskiya dai na ga ana yi to sai ka shiga neman dalili <laughs> me kai kenan asali ba ka farawa sai kana da me sai kana da dalili kafin ka fara kowane irin ibada to kaga in baka da dalili ba zai fara ba idan ka zo ka fara kana kai shi ne zai saka samu kanka cikin bid'a kuma ka kasa bambance tsakanin abin da Annabi ya koyar da abin da mutane suka ji na addini suka tusa cikin addini to don haka wannan ita ce tasha ta biyu da Iblis ya fi so ya halakar da mutum don mutum bai shirka ba to yi zo cikin bid'a idan kuma ya ji kafi karfinsa ta wannan hanyar duk bid'o'i ba ka yarda ka aiwatar kowace ibada kana tambayar malamai kamar da malami ce wa yas'al ulama mutum zai tambayi malamai kuma zai yi koyi wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alladhina yadulluna ala ta'ati allahi wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan kullum idan mutum zai wannan sai ya yi koyi da malamai almuttabi'ina da sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam masu biyayya ga sunnar annabi tun daga ahmad ya fara gindawa ma ga yadda zaki su wane ne malaman da suke tafiya akan sunnar annabi allazina yadullahu waɗanda suke siriyas da mutane wajen yi wa Allah da'a wajen yi wa Allah biyayya akwai bambanci tsakanin malamin da zai ce wane ka ji tsoron Allah idan kana mulki kai adalci in kana kasuwanci kar ka yi algushu in kana aiki kar ka yi algushu kar ka yi ba daidai ba da ko malamin da zai ce maka ka ji tsorona in ka min da'a za ka samu in ne fushi da kai za ka rasa mu muka ɗaure ma gindi ka samu mukami mu muka in muka kunce kuma za ka rasa ai malamin iri ne duk malamin da zai ce maka ji tsoron Allah ka kiyaye dokar Allah kare haƙƙin matanka kare haƙƙin ka, kare haƙƙin ka, in mai mulki ne kare haƙƙin talakawanka malamin Allah kenan shi abin da yake so ka ji tsoron Allah ba tsoron sa ba shi ko malamin bid'a da dan bogin malami abin da yake so ka ji tsoron sa ai ba dama ne wasu suka dore maka gindi wai za a yi fushi da kai idan aka fushi da kai to za a kore ka daga aiki harkokin kasuwancin ka za su dagule ya sani fa kai da kake da mulkin nan wanda yake da warke daure ma gindi ka samu kai da kake da dukiyar nan kai da kake da mukamin nan da yake da warke daure ma gindi ka samu yana da ƴaƴa fa shi malamin yana da yayye yana da kanne ina sa suna bare da kai da ƴaƴansa na cikin sa waye ba ƴaƴan sa da kai da sa ko sa da suka fito ciki daya waye suka na da kai da mahaifansa wa ya fi kauna da kai da kansa wa ya fi kauna to amma abin mamaki shine ya hana yayansa ko kabo da yayyansa da kannansa da iyayensa ya ba su don kowai na tsabagen santa ya hana yayyansa da kannansa da ƴaƴansa mulki ha kawai ya ba ka don yana fanka saboda tsabagen imani da takawa irin nasi ya ba ka don Allah wata kwakwalwa za ta yadda da wannan sakon duk yadda yake kwanar ka fa ya fi kwanar waɗancan gaba ɗaya to ya ake suka rasa kai ka samu in shi ke ruwa za ka rasa ba yadda za a yi shi ta kama yake tsoratar da kai ce wai shi ne kai kai kuma inda za ka lura kai kai ne shi dan kai kake ɗaukar nauyin gidansa tefanin gidansa kai kake ba shi tufafin sawa kai kake aiko masa da abinci kai da shi wane ne ya isa bugi kirje ce ni ne kai kai ne ya kamata ka bi kirji ka ce kai ne amma sai firgita ka wai za ka rasa kaza to duk malamin da zai tsoratar da kai kaza zai maka sammu zai maka baduhu wanda ake jin tsoron ka wai dan shi kaza ne ba a gaba da shi ba a bata wani rai wallahi ba malamin Allah bane ko ba a kan sunnar annabi yake ba malamin da duk yake kan sunnar annabi alamar sa shine in ka saba Allah sai ya damu in ka saba sunnar manzo Allah sai ya damu shi idan ka saka masa baya damuwa matukar kana bin Allah shi bukatar su ta riga ta biya da madafai. shi alakar ka da shi so yake ka gyaru zan ya samu wannan ladan a wajen ubangiji gobe kiyama ya samu sinadarin shiga aljanna ka girma ba shi ka yi masa kyauta ka yi masa rowa wannan ba akan nan mai gina alakar ka tsakanin kai da shi ba Ka yi masa rowa kuna tare ka yi masa kyauta kuma dama kuna tare ka bata rai kuna tare baka bata rai ba dai kuna tare shi abin da yake so ka ba Allah in ka ga ya ba mutu ka saba wa Allah to wannan shine malamin Allah da ya kamata in kai mulki ne ko dan kasuwa ka kulla alaka da shi irin wannan malaman ba su da yawa al'umma shi yasa dukkan al'amuran mu suka lalace malaman bid'a ne suka yi katutu malamin bid'a sun sun fada bujin sai zauna kai mulki ka zo ya ka sa'a ka je kai mulki dan kasuwa ka zo kuma kai ma ba ka sa'a yi maka roƙon Allah kuma karuwa ta zo ita ma kuma ba ta sa'a ta yi karuwanci kuma dan kashi yanzu kuma shi ma ba ka sa'a yanzu dan Allah wani irin tunka da walwala ne wannan a cikin rayuwa ya ba ka sa'a ka yi kasuwa ka samu kuɗi ya ba dan fashi sa'a kuma ya kwace kudin aurinka ga nake yi kenan <laughs> ba wanda za a je neman wani abin so ba dai nan gurin mu je ka wani wuri duk abin da aka je nema akwai a wajensa to malamin bid'a shi ne bakan dan yanki kawo malamin bid'a malaman bid'a ne kaguwa sun karkace wa tafarkin annabi ba haka bane ba sun ga aya sun ki faɗi nata sun yi mata sun ki na nasu an ce wa karna ya kaɗa kai nasa ni ban da bawa ban iya yin tsari <laughs> to wannan malamai na sunna duk inda suke su ne ya kamata mutum ya tambaye su fatawa don za su ji tsoron Allah wajen faɗa maka ba shi suke jin tsoro ba Allah suke jin tsoro duk abin da yake da shi na girma ko na mulki ko na mukami ko na dukiya shi ba komai bane ba ubangiji ne a gaban shi wannan baya sa su ci mutuncinsa ko su ki ganin girman da Allah ya ba su a duniyance amma duk girman da suke gani ba ya sa su saba wa Allah saboda maslahar ta shi ba zai taɓa yiwa ba to wannan shine babban mabudin da zaka gane malamin sunna wa yas'al al ulama lalle mutum ya tambayi malamai wa yattabi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina yadulluna ala ta'atillah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan malaman Allah kuwa su ne wanda suke shirye da mutane kan cewa su ga Allah kuma su faɗakar da mutane su cewa a saki hanyar shaitan to wannan ne abin da zai zama makan da garki daga faɗawa cikin ramin guda matakar yin malamin suna tana musu fatawa cikin al'amuranta duk inda ake karanta qur'ani ko hadisin annabi kana zuwa ka ba da lokaci ka saurara wannan sai ya sa ka abin nan duk lokacin da ka ga malami ya danka saboda kudin ta saboda mulkin ka yana karkarwa to wannan ba abokin tafiya bane yana girma maka yana gyara na takalma yana bude ma kofa yana yin kaza a wannan ba abokin tafiya ne ba shi malamin sunna gidigal kai ɗaya ne ba yau lakan ta kaza za a gaisa za a zauna za a yi hira amma me na fadanci kuma me kake da shi wanda shi ba da shi ko kana da dukiya ko kana da mulki ko kana da kantuna ko kana da haja ko kana da kaza shi kuma yana da qur'ani yana da hadisi wane ne ya fi wani jari shi ba zai wulakanta ka ba amma ko ba zai tsaya yana maka zalunci ba zai faɗa maka gaskiya kuma zai amfani da uslubi mai kyau wajen faɗa maka gaskiya saboda yawa daga cikin yan uwa sukan ɗauki cewa kaushin uslubi shine jaranta kaushin uslubi ko bakar magana ba shine jarumta ba ka faɗi magana wanda ka faɗa wa ya gane cewa lalle aya ce ka fassara masa ko hadisi dai in zai bi ya ba tsoron ka ya ji ba ya bi tsoron Allah ya bi in ya ki ya tabbatar cewa baka gajiya ba wajen ba su dalili shine kawai ya saurin kai to haka ake so kai wa'azi ka zama mai karanta suwa ka zama ko bukatar ka da dukkan wani mai barna yana laifuka goma kada ka ce sai ya dana goma nan lokaci guda zaɓi ɗaya wanda ya fi girma ka hana shi daga nan ka zaɓi ɗaya daga nan ka zaɓi ɗaya kuma kullum ka bambance lokacin da kake kiran mutane tsakanin wajibi da mustahabi kada ka yi zafi akan mustahabi mutane suna ta da wajibi kuma ka gane tsakanin abin da yake aƙida ne tauhidi wanda sai da shi aiki zai karɓo, da kuma waɗansu hukunce hukunce masail na fiqh waɗanda suke reshe ne kada ka za zafafa sawa mutane a kan hukunce hukunce na fiqh da malamai suke saɓani ka ce dole sai an yi kaza in ba a yi kaza ba ka dace ka tayar da jijiyar wuya amma ba tauhidi mutane suna shirka ko suna bid'a kuma baka damu ba duk wannan wato ya kamata mai da'awa ya gane muhimmancin wannan kullum akwai aulawiyya fi majalis da'awati ila Allah akwai al'aulawiyya a ɗauki abin da ya fi sannan mai bi masa sannan mai bi masa idan har Allah ya sa ci nasara akan iblis yadda duk yayi ya sa kai bid'a ya kafa wanda bid'o'i ku ga sunan babu inda babu bid'a ciki ka duba littafin Shehu Usman ibn Fadu ya suna wa sunan bid'a ya kawo babin abin da ya zo na bid'o'i ya kawo kuma ga yadda sunnar annabi ce sunnar annabi ta ce kaza amma mutane ga sun yi bid'a kaza nan sunnar annabi ta ce kaza mutane kuma sun yi bid'a kaza a cikin sallah ne a cikin kiran sallah ne a cikin hukunce hukuncen jana'iza ne makabarta ne menene menene haka biyu fikir da haka a cikin littafin bayanin bid'o'i da manyan manyan littattafai da aka yi waɗanda suke fayyace bid'a da hukunce hukuncenta da khatarinta irin su littafin alba'is ala inkar albidai wal hawadith na imam abu shama da sauran manyan manyan littafai irin su al-ittifaq na abu ishaq al-shatibi da sauran littafai da aka wallafa kan wannan babu duk dan su yi nasiha ga al'umma cewa duk abin da zamu gina na ibada ya jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam shine malamin kowa duk wanda zai yi ibada ya koye ta kai tsaye daga wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk duniya ba wani mutum wanda aka rataye shiga aljanna da ya masa da'a sai manzon Allah ba wani mutum guda ɗaya ko cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina da Allah ya ɗora shi ce ku bi shi aljanna na karkashin jinsa babu wannan mutumin sai manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira wa ma ataakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allah shadidul iqab shi kuma annabi ta alaikum bi sunnati sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabin ke cewa kullukum yadkhulu aljannata illa man aba kowa zai shiga aljanna cikin ku sai wanda yake sahabbai suka ce wa man ya aba sai ce man ata'ani da falal janna wa man asani faqad aba wanda duk ya mun da'a zai shiga aljanna wanda ko ya ki to shi ya shiga aljanna kenan baya so yace matsayina a cikin al'umma kamar mutum ne ya gina gida ƙato ya yi shimfiɗu ya cika shi da nau'in kayan abinci nau'in kayan sha duk abin da ake bukata sai ya tura mutum tsaya ya ce tafi kasuwa ka je ka yi shela sai ya ku jama'a akwai wani bawan Allah a garin nan wanda ba zan faɗa muku gidan da yake ba ya shirya abinci ya shirya kaza ya shirya walima ya yi kaɓaki kaɓaki na abinci da kaza da kaza da kaza da kaza ya ce in zo in kirawo ku ku zo mu tafi ku je ku ci wannan abinci annabi ce duk wanda ya tsaya ya bi bayan wannan dan aikan to zai biyo shi yi jagoranta sa har ya kawo shi wannan gidan a shiga ya ci walima ya yi tafiya. wanda ko duk yake to mun ji sakonka ka ce dai akwai walima ko to mu za mu je mu nemi gidan da kanmu <laughs> wannan yi nan wannan yi nan da Allah ina da yake walima wani mai biyo nan gunna wai da Allah anan waje akwai wani mai gida wanda aka ce yi sabon gida yana walima shi mutum da ya tura ban da kai ba wanda masana ka je ka sanar da mutane su biyo ka ka jagore su zuwa gida da ya je sanar sai suka kanmu zamu nemi hanyoyin da kanmu annabi ce to kamar matsayin haka nake a wajen ubangiji Allah ya tanada aljanna فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مصفى ga komai a cikin ta na kayan Allah da kayan daɗi da menene da menene sai ubangiji ya turo annabi yace ga shi shine wanda in an bi shi za a shiga aljanna Ko annabi ya bada labarin aljanna sai kace kwarai da gaske Allah kai mu aljanna ya bada labarin wuta kace Allah tsare mu annabi shi to ko biyo ni dai in tsayar da ku daga wuta in kai ku cikin aljanna kace a wannan kuma ai ba to an bi ta ba kai kadai a iya bin wane a iya bin wane a iya karban sawaran wane a iya kaza annabi sai abini sai ka ki sai ka ta ka bota hanya daban to shi ne matsayin mai bid'a ya yarda da annabi ya yarda labarin aljannan gaskiya ne ya yarda labarin wutar duk gaskiya ne inda rigima take wata hanya za a ba su aljanna yana ganin ba lalle bane sai abin da annabi ya faɗa annabi ya ce kaza sai wani ya kara masa wani abu da sunan overtime sai ce ito eh shi ma wannan ayi karɓa kenan annabi ya ce kaza sai wani ya kago masa wani abu duk sai ya kama shi ne malamai suke kwatanta mai bid'a suka ce kamar tafiya za a yi zuwa wani gari mai nisa cikin sahara sai aka ce saboda nisan gari lalle ga katon akwati ka cika shi da kayan abinci da ruwan sha da guzuri su dan bid'a ya da lalle za a yi tafiyar da su amma ba lalle ne ya dauki wannan guzurin ba sai ya zo akwati sai ya buɗe akwati sai ya cika shi da yaki da ƙasa kan ya kuma ɗora ya tafi a haka to lokacin da mutane suka je inda suke bukatuwa zaga guzurin da za su ci da ruwan sha da za su sha shi menene a kansa kasa tsakanin kayansu da suka ɗauko da kayansa wanne ya fi nauyi shi to tsakanin kayansa da nasu wanne ne mai amfani nasu to haka duk ɗan bid'a yake duk abin da yake bid'a wahala ne ko ba amfani abin da yake sunna ko ba wahala sannan kuma ba amfani saboda ka'idar sunna wa ma ja'ala alaikum fid din min harajin millata abikum ibrahim yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra fa'idar sunna kenan ba abin da zai wahalce kai gagare kai qiyamul layl da annabi ya faranta wa mutane ya zo ya karanta izu goma da rabi cikin a daya amma ko kuma ya faranta maka in ka gaje da tsayawa kai a zaune in ka ga dama rabi a tsaye rabi a zaune in ka ga dama kai qiyamul layl ka gaba ɗaya a zaune in ka ga dama ka yi karatunka a zaune kana son kowace rafa ka karanta aya ɗari sai ka karanta aya saba'in tamanin dukkan zaune yayin da ya rage sara goma sha biyar sai ka tashi idan ka karasa goma sha biyar sai ka yi ruku'i haka idan ka zo sara ta ma haka zaka har ka kare duk sunnar annabi ta nuna mana wannan to amma idan ka bi da'a sai da ba akwai wahala shi yasa inda za ku gane malamin sunna zai dora maka abin da annabi ce kuma abu mai sauki kowa zai iya yi su ko mutane sai su ga cewa abu mai wahala a nan ne lada yake in dai akwai wahala ko akwai lada in babu wahala babu lada wani bayan Allah ya tabbata aka mutu Allah ita goma take ba zan iya wannan wato to ai kike nan ba za ka iya ba muna da waɗanda suke za a iya yi sai dai a dan ba su dai dan abun goro ko kafin alƙalami kaga sai ya biya ko barci za a yi ba za a yi ba ƙarya ce ba zai je wannan sayuwar mashin haka ba za ka yi lissafin sayuwar mashi a tsakiyar dare ba ƙarin minti ɗaya a karanta fata a dubu ɗaya da ɗari ɗaya goma sadaka kuɗin da yawa to ga sadakoki da za su je ba wannan duk banda sallamar malami kuma zakata ba za su je ba duk a kenan bid'a kenan ga wani bayan Allah ya zo wurin annabi aka ce masa wannan siyamun ne ne yake kulhu huwallahu ka yake karantawa idan yi fatiha yi kabbara yi fatiha a mutum ya gaba da sura sai ya sanar ta kulhu huwallahu wani lokaci ya yi so adabi mai yawa ya yi ruku'i ya yi sujada ya sake dagowa ya fatiha ya sanar ta kulhu huwallahu so adabi mai yawa ya sake haka kiyamun lailin su tayi annabi yake tayi sai annabi ya zo kiyamun lailin cikin dare yayi fatiha da ya fatiha ba abin da ya kara sai in ta'azzimuhum fa innahum ibadu wa in tadfilhum fa innaka antal azizul hakim cikin dukkan rakawoyin sa ba abin da yake karantawa sai wannan yana cewa ne ne ta tafi mun yi rukuyi ya jira kuma kiyamun lailin kuma tayi in ka ga dama kai a zaune tayi to me ka hada wannan abin da annabi ya koyar da al'umma su yi da wanda ya zo ya tsayar mashi a tafiyan da ne to bid'a kenan shi yasa ubangiji ta ala ke cewa wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla na ramhamiya shi malamai suke fassara wannan aya akan yan bid'a suke domin su ne za su tashi ranar tashin kiyama cikin kaskanci amilatun nasiba ga shi sun yi aiki sun wahala cikin aiki amma tare da haka tasla na ramhamiya za su shiga cikin wuta mai komiya aikin akwai wahala amma tun tunda ba shigar annabi bane babu lada wa kadinna ila ma amilu min amalin daga Allah haba'an mansura saboda haka wajibi ne mutum ya kiyayi bid'a a cikin dukkan ibadojinka cikin karatunka duk wata addu'a da za a baka ka ji cewa qur'ani ne garau hadisi ne garau kuma kana zuwa hada da wani sabbadare wanda za a zo a baka a wahalce ka to wannan kai ka san sai ka dinka samu kanka daga tsira daga wato ainihin bid'a ka tare a sunna idan iblis ya kasa cin nasara akan ka ta bid'a sai ya dauki ka mataki na uku in ji ibn mataki na uku kuma shine sai ya tsinduma ka cikin manya-manyan laifuka kamar sata ta fasa gidan mutane ko sata ta ofis wadda ake yi duk wannan iblis ne za ka san wannan ba ka bid'a ba ka shirka amma kuma yana da kai ka zama barawo ga wurtacce ko dan uwayoyin barawo wanda duk jama'a suke girmamawa wanda ba ruwansu ba da bindiga ko gatiri ko na bin yi ba amma fatar da yake ta fi dukkan adadin abin da yan fashin barna suke yi lokaci guda shi zai ji fatar sa a cikin kwanciyar hankali da biro ana ma shi an ba shi AC ga kuma komai ga masinja ga mai dafa masa shayi ga mai komai kuma ga wakilkan barawo cikin rufin asiri ne kayansa da shi kenan shi iblis sai ya saka cikin wannan bangaren ko idan kai baka samu damar yin fatan ba ka abin nan kuma sai ka shiga cikin cin namun mutane da zage su da cin mutuncin su wani ya canza riga ka ce ya canza wani ya sabon aure ka ce yayi wani ya canza mota yayi wani yayi kaza wani ya saki matarsa wani yayi kaza kai kullum kana cikin zagin mutane da alfada'i har kullum kowa da tigire shi kai kaɗai ne kake da tsafta ga ba ka da kokobo ga bala'in hasada a cikin zuciyarka da talauci ya maka ragani lokacin da zaka bata kana zagin mutane ina inda zaka yi amfani da wannan wajen karanta Qur'ani sai karanta izu biyu izu uku izu hudu izu biyar lokaci guda in salatin annabi zaka yi zaka yi adadi mai yawa in in tijibani zaka zaka yi adadi mai yawa in halala haka a maimakon ka kare kanka daga haƙƙin mutane sai ka ci gaba da cin mutuncin mutane to wannan ayyukan ka ba'ira iblis na son wannan ko sata ko shan giya ko zina ko luwaɗi da sauran dai ayyukan fasadi wanda suke alfasadi fil ardi abin da sa iblis ke son wannan idan ka fi karfin sa a can yana da masaniya cikakkiya cewa duk ibadar da kake su yi matukar ka zanto ka da'ira sun lullube ka to ya san ka gama yawo kuna sanar da hadisin Abu Hurairah da yayin Imam Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye al'ummarsa yake atadaruna man al-muflis kun san wane ne talaka sai suka ce al-muflis in dai talaka ake bukata man la dinara indahu wala mata wanda ba da ko kabo sannan sai ba da wata kabara a ji sai annabi ce wannan ba shine muflis ba muflis a cikin al'umma ta shine wanda zai ran tashi kiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin sallah cikakkiya yadda annabi ce sallai ka bara wata wuri usalli yayi kokari yayi azumi cikakke aikin hajji cikakke ibadoji sun cika komai amma abin da zai faru shine ya zubar da jinin wani ya zagi wani ya daki wani ya cinye bakin wani ya sake dukiyar wani da su wani ga ayyukan ibada da kuma wannan kaza'ura wanda suke haƙoƙin mutane ya yi wa wani arbusu ya damfari wani a kasuwa ya zalunci wani ya yi wa wani kowanne da waye da dabara sai a ɗauko gaba ɗaya sallarsa da azuminsa da hajjinsa da zakkarsa duk ladan a zuwa aji a ce ina wanda ya zalunta ku yi layi a yi ta ɗaukan ladabbakinsa ana ba su a matsayin zalunta su da a duniya har sai dukkan ladan ayyukansa na ibada sun ƙare kararar kuma ga waɗansu mutane a layi wanda bai ya cuta ɗin nan waɗanda ya zaga wanda ya da su wanda ya la'ance su ya zage su ba su masa komai ba ya zubar da jinin su ba su masa komai ba ta ce to ayyukan sa na ibada sun kare sai ban jin ala ce to ku kun da ayyukan sa na ibada ba da abin da zai biya ku ko kawo zunubin ku a dora masa gargadan cutar ku da yawa duniya sai a ta ɗaukar zunuban mutane ana dora masa a ta kana ana dora masa da ƙarshe sai a kora su sai ku ba. wannan hadisi yana nan cikin sahihu muslim to shi sa Idris ke son mutum ya kaba'ira saboda ya san cewa mutukar kalibin su kaba'ira to kuma rayuwar ka tana cikin kadari matukar gaske tasa zinace zinace sai hiya tasa damfara fashi da makami albisu yi wa mutane da bara rayuwar da duk galibi ya mutu illa man sha'a rabbuka sai kaɗan ne daga cikin mutane wanda ka samu in ya kifra wannan ramin to kin zai faɗa wancan in ya kifra wannan kuma zai faɗa wancan to ka da'ira sai riga sun mamaye mutum kenan haka iblis ke bukata to in ka fi karfin sa a babin ka da'ira sai ya taho da ke zuwa ga kaza'ir kananan zunubai to duk kananan zunubai da su kai kaza'ira ba galibin su ma babu haddi a ciki to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce iyyakum wa muhaqqiratiz dhunub yace ku kiyayi ƙananan zunubai da kuke rainawa din nan ku kiyaye su yace sun san katanka sun su yace kamar mutane ne awari na matafiya fataki suka sauka a masauki za su dafa abinci babu itace sun gaban ta ce yake ku shiga cikin sahara kowa ya je ko da itace guda ɗaya ko da kirare guda ɗaya ko kara guda ɗaya ya kawo mana annabi ce sai suka dabu suna da yawa kowa je ya kawo kire guda ɗaya yace wannan ɗaya ɗaya ɗaya ɗin da aka tara sai ya zama ne sai ya zama kan itace guda wanda ya isa a kirka a kyana a kunna wuta ya dafa abincin da za su ci su duka yanzu kowa inda zai zo da karan da ya samu guda ɗaya zai dafa masa abinci amma in suka haɗa duka fa sai ya dafa wanda zai ishe shi yace ce haka ƙananan zunubai suke idan ka kalli ne kaɗai da ka aikata bai isa komai ba na ɗazu da ka aikata shi kaɗai bai isa komai ba to wanda sayar da ke na jiya da na shekaran jiya da na shekaran jiya wacin da na shekaran baya duk an tara su suna da wannan alaƙa ya zubi kiraman kati ne ya na mata fadin idan aka tara su su zama katan abin da zai zai wa da kai gobe kiyama haka annabi da muke misali cikin hadisi in shi ba sai dai yasa ka rika raina zunubi ya eh, dan dan wannan ai ba komai ai dan kadan ne ko na idan an jima ina yin shi gifari haka sai iblis ya ga kan mutum ba kin gudu kake nan idan ka fi karfin iblis a wajen ka a wajen ka za'ira ba ka yi to sai za ka zuwa mataki na gaba shine mataki na biyar menene mataki na biyar al-istijal bil mubahat musagaltar da kai da ababai na halal abu ne na halal Allah ya halatta maka su da za ka yi amfani da shi daidai wa daida an halatta maka su to amma sai sai ya zo ya sadada maka damuwa da shi don ya mantar da kai aiki da za ka yi na ibada da za ka samu lada duk mutumin da ya gida gwargwadon yadda zauna da iyalinsa guda hudu gwargwadon yadda yaran su za su zauna ya samu motar shiga guda biyu ba ta yi rawa ba zai shiga wancan ko zai shiga wancan ko guda ɗaya ma wani samun sai shekara biyar da ta ko bakwai daga baya kuma ya sai ya canza wata daga baya sai ya canza wata duk yadin nan ta sai iblis kuma ya zai ce ai dai ya fayi kadan sai an yi biyu uku hudu biyar goma goma sha biyar talatin adadin waɗannan motocin da za ka sayar da guda biyu a makwabtanka da ke dama da kai za ka iya siyar da mu gidaje wajen ashirin da kuɗin wannan motar abincin masa guda gida wajen ashirin za ka siyar ka sayar da guda biyu a hagun ɗinka haka ka sayar da guda biyu a haka san haka ka sayar da mutane masu yawa in da za ka ware kuɗin mota shida ka sayar da su manya-manyan motoci masu tsada ɗalibai na za ka ɗauki nauyin su su je su karanta medicine a wajen zariya ɗalibai ne za ka ɗauki nauyin su su je su karanta agric ɗalibai ne za ka ɗauki nauyin su su karanta accountancy waɗansu karanta engineering waɗansu karanta kaza ɗalibai nawa za ka tura jami'ar musulunci ta Nijar su je su karatu nawa za ka tura su don su je su yi digiri na Arabic ko Islamic studies su dawo su je su karanta da addini a gasar ka adadin na da yawa amma duk sai Ibn Jahana ta yin wannan sai ka shagaltu da buga ka kyale abin da ya fi wannan muhimmanci wannan ba babu lada ko nufin ko ba a ciki cikin adadin motocin amma in ka sayar ka ba na ba mai farin yawa sai ke ɗaya shagaltar da kai kan wannan idan ka zo riga idan ka samu kawo ta da goma sun ishe ka kai ciyawan ka da su kai shekara da kasar da waɗansu ba amma sai kawo ɗari biyu ko ɗari uku a makon wannan raran da suka hau a kan goma ɗin nan rara ce kawai wanda inda kuɗin su kaɗai ka ɗauki kuɗin kayan kasar ashirin za ka siyar da mutane masu yawa da ake fama da yunwa da fatara za ka taimaka mutane a asibitoci da suke cikin fama da wahala da azabar rayuwa asibiti ba magani za ka taimaka da yawa to amma duk sai ke dan hana ta wannan sai ka zo gasar riguna gasar motoci gasar gidaje nau'in kayan abinci kawai kai kaɗai sai a kira maka abincin da mutum biyar za su ci kai kaɗai ne akan tebur a talabi a zubar da rabi rabi a ba kyanwa rabi a ba kare rabi kuma a ba yan wanke haka kai ibnu zai kawo maka wannan firman ka kai kai a rayuwarka ya hana ka yin aikin laba idan ka zo zaka fita da safi ofis ɗinka ko wajen aikinka ko kasuwancinka daga wankanka zuwa zuwa ka shafa mai zuwa ka goge hakoranka da man goge hakora da ka tsaya a gaban dressing mirror ka karya hulanan ka canja can ka yi nan gurin sai ta bata awa uku awa uku inda salatin annabi kai awa uku kana yana zaka inda tasbihu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai awa uku ne kana yana zaka inda kafir ka danna maka lil kufri ne karatun qur'ani cikin awa uku cikin kafir wani izini zaka ji haka ji izini yawan da wanda zai rayu da shirka amma sai su ɗin shigaltar da kai da abubuwan da suke halal ne amma ya faɗaɗa maka su ya shigaltar da kai ta kibin Allah ɗaya daga cikin kai ke shaitan kenan sai ya shigar da kai wannan kai sai cin abinci ɓata lokaci wanka ɓata lokaci shafa mai ɓata lokaci yanzu haƙori ɓata lokaci ka fita wai kawo ado kai yi kuwa ka dawo ka sake kallon gina ka gyara zama ka gyara ka sake fita kai kai mahaukaci kai ta yin wannan kai ta yin wannan idan ka zo mota kuma an dan goje ta kadan ranka ya fashi kana wajen mai sanar biti ya za a gyara sun ya za a tayar da wannan ko bada cikin ta fashe ya za a gyara nan ya za a nan ya za a gyara wata bamba ya za a gyara miro ka je ka shiga cikin wani kwatami wata unguwa an yi ruwa da damana ya bata ma mota kana ta damuwa kana tsaki wajen gyara waɗannan sai ke ɗan yi maka awanni masu yawa wanda baka aikin alkhairi ba ba kai ziyara asibiti ba ka ga mara lafiya ba ka je ziyara makabarta kai addu'a ga uwayenka da malamanka da yayyanka da danginka da suke wajen tuna cewa ni ma tara na za a kawo nan da kai wannan da gaba daya ya dan so bata maka lokaci akan abin da yake da shi yanzu duk yau gasa da ake tunanin kuɗi ba wai don a toshe bukatan rayuwa bane ba an bukatun bukatan rayuwa gasa ce na a kai wani matsayi cikin kuɗin gasa ce na a kai wani matsayi tunda mutane suna bikin wanda ya samu biliyan ɗaya yana tafi don ya su na ya mallaki biliyan to dan Allah idan kana da mata hudu da ƴaƴa goma naira biliyan ɗaya wato miliyan sau miliyan shekara ma za su kai da su kafin ku cinye wannan kuɗin abinci sutura kuɗin makaranta amma duk da wannan fa inda za ka yi shekara hamsin kana yi kuɗin da za ka kare ba matukar abinci ne wanda za a sa koshi tura kuɗin makaranta miliyan yi sai ku shekara hamsin to ba ka da lamun kana za ka kwana hamsin nan gaba ba ka da wannan tabbas ɗin sai ka tara kuɗi ko ba ka tara kwanakin da za ka cinye su ba rigima kenan ai kuma kana ta ƙara neman su ba ka sallar jam'i ba ka karatun qur'ani ba ka istighfari ba ka haulala kawai kana kusur mai rayuwa ya za ya ne duk abin da aka fito da shi ne yayi kana kara bin sa shi kuma yayi ba zai kare ba har ka mutu har in mutu yayi ba zai kare ba duk abin da ka sa a gaba ka ce shi ne manufarka ka sa ya mace a gabanka to ranan da ka gajiya ka zama tsufa ka tsufa rannan kuma matasan yan mata suka balaga a wannan daren da ka tsufa a wannan daren suka balaga to suka yaya kuma in wata mota ce ta yayi shekarar da aka fito da samfurin watan yayin an zo an fara kallanta ko kuma sai minti biyar ka mutu ga yayi kuma ga mutuwa kana da kuɗin da zaka sai motar ka inda za a koyatar da kai kenan amma shi ne lokacin ya kure sai minti biyar ya kuma yayin za a yi to wani za a fata yayin ko ko mutuwar taka ba sai za a fata masu yayi za ku kai kuma dole za mutu sai dan duk shi shigaltar da dan adam ya ya ta ma lokaci akan wannan in ka tsaya hira taka irin da tunafi da matsayin ka ka tsaya hira a wurin mai shayi ka tsaya hira a wurin mai balangu sai a san mutu da kai akan kallon a akan kallon kallon kafa sai a san mutu da kai awa uku awa hudu har talatin dare duk ka ɓata lokaci akan wannan shirman dan kuma a gida ne mutum ya sa sai a gaba ya kura mata ido sai kai karfe uku kai karfe hudu bai damu ba ya ga wannan channel ya duba wancan ya ga wannan duk ya shigar da shi haka rayuwar take wani a sa masa kallon dambe ya tai wani kallon bakku wani kallon kallon kaba wani kaza wani kaza haka kai wani su ba bikin ne mutum duk sai dan ya zafi akan wadannan ababen ya tsata masa lokacin sa mataki na biyar ne in ya kasa da kai akan wannan sai mataki na shida wannan hukumar da ya zama malki mataki na shida shi ne shi ne sai ya sa ka shagalta da aiki mai kyau ka kyale mafi kyau ayyuka ne guda biyu wannan mai kyau ne wannan mafi kyau to iblis in ya tabbatar duk ya kasa cin nasara akan ka a matakan dara dole sai kai aiki mai kyau din to sai ya hana ku yin wanda yake mai yawan lada ya dakatar da kai a karancin lada to shi har malamai suke cewa iblis na iya buɗe maka kofa ɗaiɗai har guda saba'in ta alkhairi don ya sami daman jefa ka zuwa ga sharri ɗaya ko bin kankanta sa in kana da wannan matsayin ba sai ya buɗe maka san alkhairi da yawa don ya sami jefa kofar sharri guda ɗaya ko don ya toshe maka abin da yake mafi fifi ka yi tuwon nan da yake mai karancin lada ba ka yi wanda ke mai ko ba to wannan yana daga cikin sharrin iblis yasa har malamin suke kawo wata kisa a wannan babu na a wani bawan Allah ne wata rana yana barci a gindin wani garu gindin wata katanga ina cikin barci shi wanda ke ne zai sake shi shi hada bayan Allah kamar kai ta barci ka san shi da zai mana ko alwala ka sai na fila rasa abu ai ya fi maka da barci kana ɓata kan lokaci sai ce gaskiyar ka sai tashi da bar wajen yanzu alwala ko mai je guda gudana sallah yana cikin sallah sai wannan katangar fasadi dai inda ya sauki to iblis ne ya zo ya ga yamin katanga ta kusa tsagewa idan ta faɗo kan wannan bawan Allah mummuni ya mutu to yayi shahada saboda annabi ya nuna cewa duk wanda katanga ta faɗo masa ya mutu yayi shahada wanda gobara ta kishi in mummuni ne yayi shahada wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a yayi shahada duk hadisi sun tabbata kan wannan sai ya hana ka wannan shahada dan ka je kai sallar nafila da ka biyu sai ka dace shahada dan tsabagin sharri iblis saboda haka sai mutum ya yi mujahada wannan ne mataki na shida yake shigantar da kada ababai waɗanda suke masu muhimmanci ne amma dan karka wanda yake su muhimmanci yanzu ka ga misali za ka samu wani attajiri baya jin kyashin ya ware kuɗi ya gina masallaci gina masallaci ko yana da me yana da muhimmancin sa amma lokacin da mutane suke cikin cutar ajiyar cuta ta jahilci a wannan lokacin ka samu wani malamin addini guda ɗaya ka ware masa kuɗi naira dubu goma ka tura shi ƙauye ya je zauna ka ware kuɗin shekara guda ka ce masa ga littafin ahalari ga kuma juzu'u tabaraka daga tabaraka samu lalle sai iya wannan wani hadisi daga farko zuwa farko lalle sai iya juzu'u tabaraka lalle sai iya ne ahalari za a yi wannan shekara kusa ba wannan kuɗin da zai kashe nawa ne naira dubu ɗari da ashirin idan ya wannan ya gina mutum kusan ɗari biyar da matansu da ƴaƴansu kuma ya gina malamin kila malamin albashinsa a wata a cikin gari bai kai haka ba ko a gwamnati yake naira dubu goma ai suna da ɗan kauri da an kwatanta da albashi irin na gwamnati yanzu wannan ka gina gaba ɗaya to sai ka zo a maimakon ka kake wannan naira dubu ɗari da ashirin ka gina mutum ɗari biyar da matansu da ƴaƴansu shi kenan sai ka zo ka kashe dubu ɗari biyar ka gina musu masallaci da su iya sallah da kuma su da kwana a masallaci yanzu a wannan lokacin mahimmancin wannan ya karantar da su ya mahimmancin gina masallaci dan da su iya sallah ba sallah sun sun ka a wajen mana har mutum in ya mutu yana yin sallah a wajen da kafa shiga masallaci da sai shi shiga aljanna amma in mutum ya yi shekara ɗari na sallah masallaci da iya tausa to kaga waɗannan ababai ne masu muhimmanci amma to tsaye shi dai shigaltar da kai da abin da bai kai wannan ba ko gina islamiyya wani dan wanka a tajiri ya gina masallaci a mazan kuma ka zo ka gina islamiyya kai kuma sai zuwa za ka ce masallaci dan kai gasa kuma da wani kuma ko wani ya gina makaranta a mazan kai asibiti dan kai ku ne mai kai kuma sai ka kuma ka kare yin wannan kuma ya za ku yi ku gasa su sai kake yin gasa ko duka da mai labarin Allah kenan yana malamar duniya wa yana malikul dabri ma na ba sai mutum ya yi ta kake kudi akan abin da yake yana da kyau amma akwai wanda yake kyau ko wanda ya je su gina masallaci a makon su zo su kalla asibiti na mai duguri talakawa nawa ne a kwanciya general hospital waɗanda ba su da kuɗin magani wadanda za a musu operation ba su da kuɗin da za su yanzu ban da yaji ma sai ka saya sanadol paracetamol sai ka saya ruwa din nan idan za a sa maka drip a kara maka ruwa sai ka saya menene sai ka saya asibiti ba wutar lantarki sai ka sai kendir ka sa a kan gadon mara lafiya da wani da wani da wani da suka gina masallaci kawai kaza da unguwa kaza da kawai kaza in suka hada kuɗin masallacin nan da na wani da na wani da na wani za su iya sayan janareta wanda ke automatic one wanda ke da an ɗauke wuta ya tashi da kansa dan asibiti ya samu wannan talakawa su samu lafiya a asibiti ko su ne su yi bahol dan a samu wadataccen ruwa a asibiti dan asibiti nan ne wurin da ya kamata ko ina tsafta amma saboda karancin ruwa ka shiga asibiti ka rinka jin wari gadajen mara lafiya ba za ka iya haɗe yawonka ba saboda mai karancin ruwa bahol ɗin nan idan za a yi mutum ne wanda ya fi yin bahol a Maiduguri sun ka arzikin ya hannu daga ne kada wani haka to amma duk ce kai ki kin da kai da wani abu na garga abin ne mun wanda in ka gina ka gina al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mummuni da zai mutu bayan ya mutu aka zo aka samu mutum arba'in musulmai san tagariya wanda ba sa shirka ba sa bid'a suka yi masa sunna suka roki Allah cewa ya ubangiji ka tsamar da shi daga azaba annabi ce Allah zai aishi ta ceton su to waɗannan mutane ka rayu da su a cikin su a gari ɗaya ba ka amfana da komai naka ba ya za su yi ka samu taron za su yi na addu'a amma ka zo unguwa kaza ana wahalar ruwa ka je ka gina bohol unguwa kaza ana wahalar ruwa ka je ka gina bohol can ka yi rijiyar da tsarki can ka je ka yi rijiya can ka yi can ka yi kaza can ka yi kaza wallahi sai a kala ɗari bayan mutu ka kuma suna maka addu'a ka san su ba cikin addu'ar ne idan aka samu mutum miliyan ya suka masa addu'a wanda ta shayar da su ruwa a samu mutum miliyan ɗaya su masa addu'a Allah kalla ko an karɓa addu'ar mutum dubu ɗari me ka manta wai me yafi raina cin tsiran mata ko to me ka manta me yafi wannan kuma to amma duk sai shaitan ya shigaltar da kai ka je kana waɗansu ababen da ba su kai wannan muhimmanci ba dole ne sai mutum ya yi yaƙi da zuciyarsa kuma a attajirai su samu wanda zai faɗa musu gaskiya irin wannan ba bagata ne fa don mutum na faɗa muku cewa ba ta ku kawo kuɗin ku in sa aljihu ba sai in kun bani zakka sannan sai in ba ku bani ba ta yi ba sai ba inda za ku saka a fuskar ubangiji a kawun ku Allah a inda za a ruɓanya masa so ba a rubuta to duk waɗannan al'amura iblis na ta tangance wasu akan wannan in ka fi ƙarfin iblis akan wannan matakin. sai ya ɗauke ta zuwa da mataki na ƙarshe na bakwai mataki na bakwai shine ya san yanzu ka fi karfin sa to sai ya hada kan da shayatin insu wal jinni kawai ya taso mutane a gaban ka ya sunan wata su kamar da ɗan farauta idan ya ga zamo ke shi ne karnuka su bi haka ke shi ɗan zai ido maka mutane su biyo ka ba zu ba bane wannan ya zagi ka kasan wancan ya la'ance ka kasan har kawai ke ya tsohon wanda ba sa son gaskiya mai kiya Allah mai kiya sunan manzon Allah su tsare ka idan a ma'aikata kake kake kwatanta gaskiya a kuma maka aika zama ustazi ko yana ba ki ce to ga wannan ne yanzu zai ce mana haramun ne ni <laughs> ka dace yanzu ana hira yanzu kuma zai kasa mana yanzu ce haramun ne kuma aikata a eh. rinka yin gine ka aika ustazi in na mace a ce ah yanki ta zama sista fa tunda tana sa bakin kaya har kai a zo a sa mata shi ya tsirin in su sa ka a gaba to shi ne ibn tayyib ta to wannan kuma a haka za ka tafi kai da su ba yanda za a yi tarbi da su har sai in sun bi kiyama za su ga aljanna su sun shiga amma kar ka salan za su daina da haka kar takura wanda suke ma ka sa ka ga da baya lokacin da suke ƙara ƙanyi kuma lokacin za ka ƙara ƙanyi wajen riko da addinin ka lokacin da suke zagin ka suke gulmar ka wani lokaci su kai karan ka wajen mai mulki wani lokaci su sa a maka kaza a nan su kawo maka shi a harkar ka ta kasuwanci wani lokaci a harkar ka ta aiki su sa a banku su ka su hana a yi promotion ɗinka a lokacin ka kuma za ka ƙara tsayawa a kan addinin Allah da dakan ko ana dakawa a turmi ai mai rabon ganin da ya gani ba yanda za su yi da kai lokacin in ka ja suka ja ka ja suka ja suka ga ba ka da niyyar saki ko kuma sai ka zina masa abin tsoro bakin kuma ba za a yi ba ga nanka sai bayan bakon za a zazzage shi a hanya amma da a so a zai zaka su ya alaikum lafiya kalau kalau sun zama mai tsorata ka zama jarumi ka kuma fara akan amma da zaran kana jin tsoron a zage ka a yi zantanka a dukan a yi da kai suka ce duk gari ana ciyan magana ta ko kuma ka fara damuwa sun ne mutane suke ta wai mene hukunci sai ake ne ka za ka faruwa sun ne ne za ka fa to suka kana sassautawa to idan ka ta su kuma sai su ƙara ƙaimi har sai sun cire ka daga cikin musulunci kuma idan ka sassauta fa ka dawo cikin su su lalatattu to a duniyar mutanen kirki da duniyar lalatattu su duniyar lalatattu idan ba wani lalatacce in kana kirki haukun ka ji to in ka lalace ka zama lalatacce kuma zai jawo dan kar ka lalacewar da za fi jarumta a duniyar lalatattu sai fara gaba da kai a duniya na karnata a sai ga wani sun shige shege a bai yadda ba kuma sai fara gaba da kai yanzu kun ga duk yan bid'a suna jin harshen malaman sunna duk wanda a yi sunna sai gane jin harshen sa yanzu duk yan bid'a da muke ya da su yake rigima da su inda yau abin Allah kiyaye Allah tsari, a kai mu je mu ce mun zo mun tsundun yana cikin a ce ko kuma rigima za a yi tunda kafin mu shigo cikin su ce muna da jama'a kenan ko to in muka shiga cikin su kuma ba mu rage jama'a kenan tunda bid'a ce wato wa fi baki kuma a cikin bid'a to kuma ta zama musu kishiya za a fara bala'i da kai a bid'ar wallahi da za su kyale ka ba ba za su taɓa kyale kaba a cikin bid'ar ba za su kyale kaba to don haka duk mummuni abin da yake kallo Allah da manzon amma wani zai mun kaza wani zai mun kaza kar ma ya damu da wannan abin da zai ake so in wannan gaba da kai kanka da kiba ba da shi amma kar ka dauka wannan nan zai iya yin tasiri wajen hana kona bai saboda mai kowaye tinye shi ake tinye shi ake bugawa ka sani waɗansu malaman bid'ar kasan nan gaba ɗaya wanda suke musu hanci shi ne marigayi su ƙarfi kan Ahmadu Bello suka sa shi a gaba ta ta ta ta gani suke idan gani ya mutu to shi kenan maganar sunna ta mutu za su ci su ba babbaka da Allah ya karɓa rayuwar marigayi shi abokan Muhammadu Bello Allah ya kansa da gafara to shi kenan kuma sai kun sa ga abin ya zama masa wata sabuwar matsala za suna faɗa da sa'an su ta fuskar shekaru ko ilimi ko rawani ko kaza sai suka zo suna faɗa da ƴaƴan kaga faɗan da za a daɗe ana yi don su sun fara tsufa su kuma wanda ake faɗan da su matasa ne a da a da gumi ya yi musu mun sha kila da inda suke yana ka sun suna waɗansu lafiya ko kano ko kaza ko kaza ko kaza to sai suka samu yadda zai zai musu ta hanki da kudin gane kuma rigima ta zuwa ta samu suke sai sai gwamna ce a sai gara ma kiɗa da karatu ma'ana ina ma gumin ne kawai a cikin tafiya a haka ko ba komai dai a ce tsaron su ne in sun yi juma ya tayar da su ya kai matsayin ya tayar da su ba ma suka yi rigima da ɗan cikin su ko ƙanin ƙanin ƙanin su ko jikan su in sun kayar da shi za su fi kirji su sun yi jarinta in ya kayar da su kuma aiki ya ta faru kenan to haka mai gida aiki ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba Kan san in ka tsaya kan suna sai ka samu kwanciyar hankali duk da ragar da bai gida aje ka bai sai maka komai ba a ce malam wani ai ba a sa musu musu za ba a sa musu kaza ba ai za a lalace ai waye yana sallah a Madina ai kaza kaza kaza kaza yana wace shi wallahi duk da raganati duk da raganati kuma suna damfarar mutane ne su yi mutane waye sun su da humantar da mutane in ba haka ba ɗari ko uku ake da shi a da suka fara tijjaniya da kadiriya da arusuwa ko da ke nan ba ku da arusuwa ko kano akwai arusiya eh, ta wani wali abdulsalam dan amarya sai wani wali da dan amarya kaga wannan guda uku ake da su kowanne yana da awar tasi din nan kuma ita ce original yan tarika kuma waliyin sa shi ne babban wali a duniyar waliyai gaba daya kuma jigan annabi ne kuma in ka bi su za ka samu kuma in kai tawaye kuma gare shi kuma za ka wasa kowa haka yake to in kika da hoton rayuwar su sai ka ga cewa kowa ya yi ƙarya a cikin su a cikin jami'a akwai masu kuɗi akwai masu mulki akwai ƴan sanda akwai sojoji a kadiriya akwai masu kuɗi akwai masu mulki akwai ƴan sanda akwai sojoji to wanda yake son ya ce wani sa ne kadai in an bi za a samu in an bi ya rasa wanda yake nan ma ya ce haka to wanda yake jami'a ta ga ya ce Abdul Qadir Sawai kenan bari da haka da ke yana ci yana cewa yana da mulki kuma yana da sarauta in da shi Abdul Qadir kansu ba haka wanda yake kadiriya sai kuma kaga ya ce ta Sawai kenan da shi yana ci yana cewa yana mulki yana da kaza yana da kaza ne sa su jami'a ta ba ina fatan kun fahimci misalin wanda yake ba ruwanki da ɗariƙun gaba ɗaya ka ga ya ɗaura kamarin yakin shi da wannan waliyan guda uku gaba ɗaya kuma ga shi yana ci yana sha kuma yana mulki kuma yana komai ba abin da ya rasa sun faru su uku sun ya yake in ya nuna cewa duk wannan abin gafara shi kawai ake kawai a tsoratar da kai ne kana jin tsoron na. amma ne ki ji jini in ma aka ja ki ne ya kasa ko kike ga miki jini ba miki ji ne ma ne إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الله يقدر idan Allah ya kaddara maka alkhairi ba wanda yake da hannun agogo baya ya hana alkhairin samun ka da kowaye kai dai ka tsaya ma Allah kuma ya cewa babbar manufarka addinin Allah a fahimce shi ba manufarka ci gaban kanka manufarka ka ci gaban addini saboda komai an cutar da kai an yi maka mai duk wannan zaka jure sai Allah ya baka kariya in ka ce kai zaka kare da kanka sai Allah ya kare ka da dabaran ka ba za ka kai labari ba amma in ka bar kariyar a wajen Allah ka fake da shi magana ta riga ta kare ba wanda za a yi da kai sai a buga a buga kuma dole a hakura ina ganin wannan ya kamata mu dafa aya abin da muka faɗa ne daidai Allah su ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wannan shine kusurin gona kusur domin abin da ya aikin zurbi bai kai shirka ba hmm. kasancewar an ce mutum zai shiga wata ba shi shirin kuma ya kai shirka ba domin nan yin sabo suna kai mutum wuta su da yana cikin da sai in kafirci ne shi shiga wani da mutum a wuta ta kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya ce dan wuta ne aka ce me sai aka je aka duba cikin abin da dinsa ya saci kayan ganima kafin araba da ta muke zai yanki amma ya saci kayan ganima kafin araba da kaga ne sai zan to yayi gulul kenan Allah ta ce mun ya ko mun ya galliyatu ma ya yayin kiyama na'am da ku sai ya halatta mutum ya karanta alqur'ani a wurin mutum a ba ladan karatu kamar kudi haka karanta alkur'ani ibada ne abinda ake so kowa ya karanta wa kansa da kansa idan na karanta qur'ani kai ba za a baka ladan karatun qur'ani ba ko dai ni a bani ladan dan Allah ya Allah kullu insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yara thumma yajzahu jazaa al-awsa saboda ka karanta qur'ani ibada ce ibada ko ko ake da kansa yadda ka san wani ba zai yi sallah ba kai a baka ladan sai dai kai to ya kanka sallah ta hana karatun Qur'ani ma yake haka ma mutum ya hada ta su ayoyi daga cikin Qur'ani masu adadi haka kuma ne zai sai ya fadda haddan ya ta ga launi shin ne suna tare shi ga sai kuma gaskiya ne akwai hadisi da suke nuna cewa wa annabi ya ce an zuwa masa zurubin al'ummarsa bai ji laifi mafi girma ba sama da laifin mutumin da ya haddace wani abu na alkur'ani sanin daga baya ya sa amma na hadisai gaba ɗin su da isai ne duk hadisi ne da isai mutumin da ya haddace wani abu da alkur'ani sai kuma ya zo ya manta a sakamakon sakaci hasarar da suka kai shi ne hasarar ya yi hasarar haddace da alkur'ani amma babu wani zunubi da aka ce shari'a ta tana da nasu da a wani don ya manta da alkur'ani sai dai ya yi da tsara hasarar ba shi haddace abu ya zo ya sakaci da shi ne zai yi mutumin da ya samu kuɗi aljihun sa ne na san aljihun a abin da kike ba ku zai zan kula da su daga ba suka suka buge akwai wani biriji a kan kansa ne ya ga yawan sabon kudin su a sakamakon sakacin su kenan saboda rashin ah, na yi rufin su kuma masallaci ya zafi shi ya halatta mutane su hawa mafi gani ya halatta da ya kasance masallaci ba ya wutar lantarki ko zafi ya yawa ba kuma abin da yake ko tanka ko na'ura sun yi wuri zafi ya karanta sai mutane suka fito da suka gani ya halatta sun ba ta karfe shi ne ta fitattun nasiha ga mata waɗanda za su fito da su zaɓi kuma su je wajen lalaci shi ne wani yake awa wajen wannan matan gargaɗi a gaskiya mata su san cewa hijabi ba wayi ba ne da ibada ce kuma hijabi wato ainihin bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma hijabi yana tsare mutuncin jikin mace to bai kamata da kuma su sa hijabi kuma su je wurin aikin banza idan kin haka zama kin wulakanta kanki kuma kin wulakanta shi kai kanki tsari na ibada din wannan na hijabi din kuma za ki sa a rika nuna na zato ga waɗansu masu hijabi waɗanda ba irin su ba ma ku ya kamata mata su ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kallahu haitu ma kunta duk inda mutum yake ji ran Allah a ayi da ɗari ko dokar Allah shi mutumin da yake ba a san shi da yake ba addini ba idan yana shi mutane ba sa ganin sa da girma amma mutumin da koyawa ake ganin cewa yana rike da addini ko shi malami ne ko mai alaka da zuwa makaranta ne koyawa yana shi so da kowa ya ka a kanka wani yayi kaza wani yayi kaza ko da a cikin mutane akwai wanda suka nuna ka maka amma dai yanzu kai tun da ka so ka ga gani a harkar addini to kai na ka ko ne zafi to saboda haka sai mutum ya kokari kiyaye wannan matsayin da Allah ya ba shi har Allah ya arzuta ki da sahu hijabi ba karamin da zaben ki ba a cikin matan zamanin ki to ko bai kamata ki lalata ta hijabin da kan yi zuwa wuraren da ake wani abin da bai dace ba a shari'anci Allah ya tsaro to ina ganin sai mu daka aya haka sun gaba na ba wai mukaddama ce sai da bai dan Allah ya tsaro assalamu alaikum